Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah swt limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih kita bersama kitab Al-Ihkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yushra'u lir-ra'iyati fiha min al-ahkam yang dikarang oleh seorang guru kami yang mulia beliau adalah Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala Dan ini adalah majlis yang kelima, pertemuan yang kelima Di dalam pembacaan kitab ini Masih kita membahas atau membaca tentang Al-Muqaddimatul Taniyah Muqaddimah yang kedua dari kitab ini Beliau menyebutkan di dalam Muqaddimah yang kedua Sepuluh permasalahan yang penting di dalam bab kepemimpinan menyebutkan 10 permasalahan yang penting di dalam bab al-imamah atau kepemimpinan dan kita sudah membaca 3 poin di antaranya insyaallah kita lanjutkan poin yang keempat dari 10 poin tersebut beliau mengatakan hafizallahu rabi'an yang keempat yaitu poin yang keempat dari permasalahan-permasalahan yang penting di dalam bab al-imamah. As-sam'u wa ta'atu lil-imami innama syuri'a li maslahatil ummah. Beliau mengatakan yang artinya mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa sesungguhnya disyariatkan untuk maslahat umat. mendengar dan juga taat kepada pemerintah yang sudah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu anhum disyariatkan mendengar dan taat kepada penguasa dan kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan hukumnya wajib innama syuri'a syuri'a li maslahatil ummah sesungguhnya demikian yaitu keduanya baik mendengar maupun ketaatan kita kepada pemerintah itu disyariatkan untuk kemaslahatan umat yaitu untuk kebaikan umat Islam itu sendiri inilah maksud dan juga tujuan dan juga hikmah kenapa kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Kembalinya atau masalahnya kembalinya kepada diri kita sendiri. Kebaikannya, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri sebagai rakyat dan sebagai umat. Walidha umiratil ummatu bisam'i wa ta'ati lahu fil mansyati wal makrah. Oleh karena itu, umat yaitu rakyat diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Firman syati wal makrah. Bagaimana dalam isi bayat para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi bayat mereka sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di antara isi bayatnya adalah mendengar dan taat kepada pemerintah fil manshati wal makrah. Baik dalam keadaan semangat, dalam keadaan nasyat, maupun dalam keadaan dia terpaksa. Diharuskan kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa'tibari qawlihi indal ikhtilafi fil ijtihad. Kama sayati. Dan diperintahkan umat untuk menganggap ucapan penguasa. Yaitu menerima dan menganggap ucapan penguasa ketika terjadi ikhtilaf, ketika terjadi per perbedaan pendapat fil ijtihad di dalam masalah ijtihadiyah. Kita diperintahkan sebagai umat, sebagai rakyat untuk menerima dan menjadikan ucapan penguasa, ucapan pemimpin sebagai pemutus di antara kita ketika kita terjadi perselisihan. Yaitu apabila terjadi perselisihan di antara rakyat di dalam masalah ijtihadiyah maka pemimpin atau penguasa dialah yang akan memutuskan di antara kita apa yang dia putuskan maka itu yang kita anggap itu yang kita pakai dan nanti akan diterangkan oleh Syekh di dalam bab tersendiri ya ada bab tersendiri di akhir kitab ini yaitu apabila seorang atau terjadi perselisihan di antara rakyat ya di antara individu rakyat kemudian ini adalah di dalam masalah istihariah maka dikembalikan perkaranya kepada penguasa dan juga kepada pemimpin apa yang dia putuskan maka itu yang harus dipakai oleh masing-masing dari orang yang berselisih tersebut wasabri ala zulmihi wa jawrihi dan umat diperintahkan untuk bersabar atas kedzaliman penguasa dan juga jaurihi jaur dan juga zalim ini maknanya yang bersama kita diperintahkan yang pertama untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menjadikan keputusannya adalah pemutus di antara kita apabila kita saling berselisih. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk bersabar apabila mereka melakukan kezaliman. Wa tahrimil khuruji alaihi ma'afisqihi dan kita diperintahkan eh, dan diharamkan untuk memberontak kepada penguasa maafis ma'afizkihi dengan eh, bersama dengan kefasikan yang dia lakukan. Diharamkan untuk memberontak kepada penguasa meskipun dia melakukan kefasikan, meskipun dia melakukan kemaksiatan. Kemudian beliau mengatakan wa ma dzalika illa lima ya'udu 'ala al-ummati min al nafil 'ammi bis-sam'i wat-tha'ati lahu al-mutaqaddimi 'ala al-masalih al-khassah sawa'un kanat fi haqq al-imam aw ba'd afrad ar-ra'iyah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan tidaklah itu semua yaitu kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, bersabar atas kezaliman yang dilakukan dan dilarang kita untuk memberontak meskipun dia adalah seorang penguasa yang bermaksiat Tidaklah itu semua disyariatkan Kecuali karena apa yang akan kembali Kepada umat ini Minan naf'il am Dari manfaat yang menyeluruh Jadi disyariatkan itu semua Dan kita diperintahkan untuk melakukan itu semua Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang umum kepada seluruh umat Memberikan manfaat yang umum ke seluruh umat Bismillahirrahmanirrahim al-mutaqaddimi 'ala al-masalihil khassah yaitu dengan mendengar dan taat kepada penguasa yang didahulukan di atas kepentingan-kepentingan yang khusus. Jadi kembalinya manfaatnya adalah kepada seluruh rakyat. Dan ini didahulukan di atas kepentingan individu atau kepentingan organisasi tertentu atau kepentingan lembaga tertentu atau kepentingan khusus. Sebuah kaidah kepentingan umum ini lebih diutamakan daripada kepentingan khusus. Menaati dan juga mendengar kepada pemerintah dan sabar atas kedoliman yang dia lakukan dan dilarangnya kita memberontak kepada penguasa yang sah ini kembali manfaatnya kepada kepentingan umum manfaatnya kembali kepada kepentingan umum kepada seluruh umat kepada seluruh masyarakat oleh karena itu ini didahulukan daripada kepentingan-kepentingan individu, daripada kepentingan khusus. Sawa'un kanat fi haqqil imami aw ba'di afradi ra'iyah. Sama saja apakah kepentingan khusus tersebut adalah bagi penguasa itu sendiri atau bagi sebagian individu rakyat. Sama saja apakah kepentingan khusus tersebut berkaitan dengan kepentingan penguasa ataupun kepentingan sebagian individu rakyat. Kemudian beliau mengatakan wa hadha zahirun fi usmin usul syariati allati la yumkin la yumkinu ay an tataqaddama fiha maslahatu rajulin wahidin aw akthara ala maslahatil ummati bi ajma'iha. Dan ini adalah suatu yang zahir, sesuatu yang jelas, sesuatu yang nampak di dalam pokok-pokok syariat ini. Itu pokok-pokok syariat Islam yang tidak mungkin didahulukan maslahat. Tidak mungkin didahulukan kepentingan seseorang yang satu atau lebih di atas kepentingan seluruh umat. Ya, ini apabila seseorang membaca dan mempelajari lebih dalam agama Islam, maka dia akan menyimpulkan dan bisa melihat bagaimana Islam mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian setelah itu, bal min al qawaidil muqarrarati fi hadha ad-din anna al masalih al 'ammata muqaddamatun 'ala al masalih al khassah. Bahkan termasuk kaedah-kaedah termasuk kaedah-kaedah termasuk fondasi-fondasi yang sudah tetap di dalam agama ini yaitu agama Islam bahwasanya kepentingan-kepentingan umum ini lebih didahulukan daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi kita mendengar dan taat kepada pemerintah dan dilarang kita untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, ini kembalinya maksudnya manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan umat semuanya. Dan ini lebih didahulukan daripada kepentingan-kepentingan pribadi dan juga individu. Kemudian setelahnya beliau menukil ucapan seorang ulama yang meninggal pada tahun 790 meninggal pada tahun 790 Hijriah beliau adalah Asy-Syafi'i rahimahullah seorang ulama besar di dalam madhab Maliki seorang ulama besar di dalam madhab Maliki di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat beliau menerangkan tentang kaedah ini menerangkan tentang kaedah yang sangat penting ini yaitu bahasanya kepentingan umum itu lebih didahulukan daripada kepentingan khusus. Kepentingan umum itu lebih didahulukan daripada kepentingan khusus. Beliau mengatakan, Yaqulu syatibiyu, berkata syatibiyu rahmatullah, Innal masalihal ammata muqaddamatun alal masalihi al-khasah. Sesungguhnya, kepentingan-kepentingan umum, itu lebih didahulukan di atas kepentingan-kepentingan khusus. Bidalilin nahyi an talaqqis sila'i wa an bai'il hadiri lil badi. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya yaitu Asy-Syatibi menyebutkan dalilnya bidalilin nahyi an talaqqis sila'i. Dengan dalil larangan dari talaqqis sila'. Jadi masuk dengan talak sila' adalah mencegat barang dagangan sebelum datangnya dia ke pasar yaitu sebelum datang ke pasar dicegat barang dagangan di luar pasar di luar pasar dengan maksud ya di antaranya kalau zaman dahulu untuk ia mendapatkan harga yang lebih murah dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah itu di antara tujuannya Kemudian wa an bai'il hadirin lil badi demikian pula larangan untuk seorang yang hadir yaitu orang yang ada di kota menjualkan bagi orang yang lil badi yaitu orang badui. Larangan orang kota menjualkan untuk orang badui. Dan dua-duanya ini datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dan janganlah kalian talak kau sila yaitu mencegah barang dagangan hatta yuhbata biha ila suq sampai barang dagangan tersebut diturunkan di pasar sampai barang dagangan tersebut diturunkan di pasar. Adapun larangan orang kota menjualkan untuk orang Badui sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yabi' hadirun libadin dan janganlah orang kota menjualkan untuk orang badui. Yang datang orang badui, orang gunung membawa barang dagangan ya kemudian dicegat di luar. Ya dicegat di luar dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan tersebut. Sehingga yang seharusnya manusia atau orang-orang yang ingin belanja mendapatkan harga yang lebih murah, tapi karena barang dagangan tersebut dijualkan oleh orang kota sehingga menjadi lebih mahal dari awalnya. Dan kita tahu bahasanya orang Badui apabila dia datang ke pasar atau ke kota, maka dia lebih memiliki hati yang kona'ah daripada orang kota. Dia datang dari jauh dengan hati yang kona'ah dia menjual dia semampunya dan tidak terlalu menginginkan harga yang lebih mahal. Dia sebisa mungkin secepatnya dijual. Dan ini tentunya lain dengan orang kota yang dia lebih tamak dengan dunia dan ingin meninggikan harga. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan hikmah keduanya adalah supaya untuk mendahulukan maslahat yang lebih umum. Mendahulukan maslahat yang lebih umum. Orang yang mencegat barang dagangan di luar pasar. Maka dia mendapatkan faedah. Demikian pula orang kota yang menjualkan untuk orang badui. Dia juga mendapatkan faedah. Tetapi kenapa dilarang oleh Nabi SAW? Karena lebih mendahulukan kebaikan umum lebih mendahulukan masalah umat. Memang mereka mendapatkan faedah, tetapi ternyata orang banyak, masyarakat umum mereka termudarati atau mereka tidak bisa mendapatkan maslahat yang lebih besar. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi SAW, dilarang mencegat barang dagangan ya sebelum sampai ke pasar, demikian pula dilarang orang kota menjualkan untuk orang badui. Dan itu semua hikmahnya diantaranya adalah untuk mendahulukan maslahat umum di atas kemaslahatan pribadi. Mendahulukan maslahat umum di atas kemaslahatan pribadi. Oleh karena itu beliau mengatakan setelahnya wadzalika yaqdi bi taqdimi maslahatil umumi ala maslahatil khusus lakin bihaitsu la yalhaqu al khususa madarratun. Kemudian beliau menyebutkan hikmahnya yang demikian yaqdi bitaqdimi maslahatil umum ala maslahatil khusus. Yang demikian karena untuk mendahulukan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan yang khusus. Lakin akan tetapi dengan syarat yang khusus tidak terkena mudarat. Ya dengan syarat yang khusus tidak terkena mudarat. Seperti yang tadi disebutkan contohnya oleh Asy-Syafi'i larangan untuk mencegat ya barang di luar pasar sebelum datang ke pasar demikian pula larangan orang kota menjualkan untuk orang badui ini e, tidak ada mudarat bagi keduanya tidak ada mudarat bagi orang yang mencegat demikian pula tidak ada mudarat bagi orang kotanya dan umat yaitu masyarakat mereka mendapatkan maslahat yang yang lebih besar ini adalah kaidah yang mukarrarah yang tetap di dalam agama kita dan sudah ditakrir, ditulis oleh para ulama. Dan di antara dalilnya adalah seperti tadi yang disebutkan oleh Syatibi, yaitu larangan untuk mencegat barang dagangan. Demikian pula larangan orang kota untuk menjualkan e, barang dagangan untuk orang badui. Baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan, Hafizahullah, وَلِهَذَا يَتَبَيَّنُوا anna as-sam'a wa at-ta'ata lil imami naf'uhu naf'uhu a'idun ilal ummah dengan demikian jelas bahwasanya mendengar dan taat kepada imam kepada penguasa manfaatnya kembali kepada umat fabihi yaqumu amruddin wa yasluhu halud dunya dengan demikian yaitu dengan cara itu maka urusan agama akan tegak itu agama Islam akan tegak dengan kita mendengar dan taat kepada pemerintah, maka urusan agama ibadah kita akan tegak. Wa yasluhu halud dunya. Demikian pula keadaan duniawi kita juga akan baik. Wa annal khuruj 'alal hukami laisa nikayatan bil hukami kama yadhunnu jahalatu wa innama ma huwa jinayatun 'alal ummati وتعطيل لمصالحها الدينية والدنيوية. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan bahwasanya pemberontakan kepada penguasa tidaklah maksudnya mengalahkan penguasa sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang yang jahil. Akan tetapi akibatnya adalah jinayah alal ummah akan tetapi akibatnya adalah jinayah yaitu kemudaratan kepada umat Islam wa ta'tilun lima salihiha ad-diniyah wa dunyawiyah demikian pula ini bisa menghapuskan maslahat mereka yaitu maslahat umat baik yang berkaitan dengan dunia maupun dengan agama jadi beliau menyimpulkan bahwasanya sekali lagi yang namanya mendengar dan taat kepada pemerintah dan agama kita memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan melarang dan juga mengharamkan untuk memberontak kepada pemerintah tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan kita sendiri. Baik kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia maupun kemaslahatan yang berkaitan dengan agama. Penjelasannya bagaimana? Apabila terjadi pemberontakan, apabila kita tidak mau mendengar dan taat kepada pemerintah kita dan juga penguasa kita, maka yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah kerisuhan, keributan. Masing-masing dengan kekuatannya berusaha untuk mengalahkan yang lain. Rakyat berusaha untuk mengalahkan pemerintah, demikian pula pemerintah dengan senjatanya, dengan kekuatannya berusaha untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidakstabilan, ketidakamanan negara kericuhan di mana-mana, keributan di mana-mana. Masing-masing melakukan apa yang dia inginkan. Inilah yang terjadi. Dan kalau itu terjadi pada sebuah daerah, pada sebuah negara, maka tidak tegak agama, demikian pula tidak tegak dunia. Tidak tegak agama dan juga tidak tegak dunia. Bagaimana maksudnya? Apabila tidak aman negara, maka bagaimana seseorang bisa melaksanakan syiar-syiar Islam? Bagaimana kita bisa tenang keluar dari rumah kita ketika datang waktu sholat untuk mengumandangkan adhan, untuk melakukan sholat berjamaah bersama. Bagaimana kita merasa aman melakukan sholat tersebut sementara keadaan kacau baru. Dan kita tidak merasa aman meninggalkan keluarga kita sendirian di rumahnya. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah umrah seperti ini. Bisa melakukan ziarah ke Masjid Nabawi, bisa melakukan haji apabila negara kita dalam keadaan kacau, siapa yang akan mengurus perjalanan kita? Siapa yang akan mengurus paspor kita? Siapa yang akan mengurus transfer kita? Siapa yang akan mengurus ya hotel yang akan kita tempati apabila pemerintah kita sibuk untuk memadamkan kerisuhan pemberontakan yang ada di negaranya? Ini dalam masalah agama. Ya akan terjadi kekacauan dan kita tidak bisa mendengarkan syiar-syiar Islam. Demikian pula dakwah akan terhalang-halangi. Kita tidak bisa dengan tenang menghadiri majlis ilmu. Ini di dalam masalah agama. Di dalam masalah dunia juga demikian. Apabila sebuah negara tidak aman, apabila sebuah negara keamanan tidak stabil, bagaimana kita bisa berdagang? Bagaimana kita bisa membuka toko pagi-pagi setelah subuh? Bagaimana kita bisa pergi ke pasar? Semua orang takut untuk berjualan, tidak ada yang berjualan. Bagaimana kita bisa membeli kalau toko semuanya tutup? ia tidak akan berjalan dunia. Bagaimana kita bisa tenang pergi ke kantor seperti biasanya apabila di sana terjadi kekacauan. Anak-anak tidak bisa sekolah, kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa berdagang. Karena apa? Karena tidak aman. Tidak tegak agama, demikian pula tidak tegak dunia ini semua adalah karena menyelisihi apa yang datang di dalam syariat. Karena syariat menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan menyuruh kita atau mengharamkan kita, mengharamkan kita untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Maksudnya kembalinya manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Kembalinya untuk diri kita sendiri. Manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu sekali lagi kemaslahatan umum harus kita dahulukan daripada kepentingan khusus, daripada kepentingan organisasi, daripada kepentingan kelompok. Kita harus melihat masalah yang lebih luas. Kita harus melihat masalah yang yang lebih luas. Kita lihat bagaimana negara-negara yang lain yang sudah terjadi di sana pemberontakan, sudah terjadi di sana taurah yaitu revolusi. Kita lihat bagaimana hasilnya. Baik dunianya maupun agamanya hancur. baik dunianya maupun maupun agamanya hancur. Mereka tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam dengan baik. Demikian pula dunia mereka juga hancur, terjadi pembunuhan di mana-mana, terjadi kezaliman di mana-mana, terjadi kerusakan di mana-mana. Dan ini semua tidak lain dan tidak bukan kecuali karena keluar dari syariat Allah SWT. Karena Allah SWT memerintahkan kita sekali lagi untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyerahkan data kepada penguasa. Kalau kita berpegang dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya, maka kita akan selamat di dunia dan juga di akhir. Tapi kalau kita keluar dan memisahkan diri dari petunjuk Allah dan juga Rasulnya, maka akibatnya kejelekannya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian beliau menukil ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menukil ucapan khalifah yang kedua beliau adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Umar radhiyallahu anhu innahu la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin berkata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan perhatikan di sini ucapan yang sangat berharga dan sangat bermanfaat dan perlu kita hafal Beliau menyebutkan tentang hubungan antara tegaknya Islam, tegaknya syiar agama dengan ketaatan kita kepada penguasa. Karena di awal beliau mengatakan innahu la islama illa bi jamaah. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Kemudian di akhir beliau menyebutkan dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Yang pertama disebutkan Islam, kemudian di, di terakhir beliau menyebutkan tentang ketaatan kepada penguasaan. Innahu la islama illa bijama'ah. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Islam atau syiar-syiar Islam ini tidak bisa tegak kecuali kita lakukan dengan bersama-sama. Yaitu dengan cara berjamaah. Semuanya. Kita misalnya menuntut ilmu agama. Harus ada yang mengajari, harus ada yang yang belajar. Artinya kita lakukan secara bersama. Melakukan sholat berjamaah, demikian pula. Kita akan melakukan haji dan juga umur harus saling membantu satu dengan yang lain. Yang satunya menyiapkan paspor, yang satunya menyiapkan transport, yang satunya menyiapkan izin dan lain-lain. Sehingga kita bisa melakukan umrah dan juga bisa melakukan haji. Kita bisa melakukan sholat berjamaah juga demikian. Kita bisa melakukan zikir, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain Kalau kita perhatikan dan kita renungkan, semuanya adalah dengan kerjasama jamaah. Dengan kerjasama satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa menutup aurat kalau kita tidak memiliki baju dan baju dibuatkan oleh orang lain? Masjid dibuatkan oleh orang lain, tidak, tidak kita buat sendiri. Dan seterusnya, la islama illa bijamaah. Tidak tegak Islam kecuali dengan apa? dengan berjamaah, dengan kita saling membantu dengan satu dengan yang lain. Kemudian beliau mengatakan wala jama'ata illa bi imarah. Dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak mungkin langgeng sebuah jamaah, sebuah masyarakat, sebuah rakyat kecuali apabila dipimpin. Kecuali apabila dipimpin oleh seseorang apabila sebuah masyarakat, sebuah kelompok, ya sebuah kelompok masyarakat, sebuah rakyat atau rakyat tertentu tidak ada pemimpinnya, maka dalam waktu yang dekat akan terjadi kehancuran. Kenapa? Karena tidak ada yang menjadi tempat kembali ketika terjadi perselisihan. Masing-masing dari mereka merasa tidak dikuasai oleh yang lain. Sehingga merasa tidak ada yang menguasai ia tidak tidak mengikuti ucapan orang lain dan orang lain juga tidak mengikuti ucapan dia. Sehingga dalam keadaan demikian, ia dalam waktu yang dekat jamaah tersebut atau rakyat tersebut, eh, rakyat negara tersebut akan hancur. Karena tidak ada seorang yang menjadi tempat rujukan. Seorang yang diikuti perintahnya masing-masing membuat peraturan sendiri. Masing-masing tidak mau dikuasai oleh orang lain wala jama'ata illa bi imarah. Oleh karena itu beliau mengatakan tidak akan ada jamaah kecuali ada kepemimpinan, kecuali ada yang memimpin. Harus ada yang memimpin. Kalau sekelompok manusia tidak ada yang memimpin, maka yang terjadi adalah kehancuran dan jamaah tersebut ia sebentar lagi akan lenyap dan sebentar lagi akan akan binasa. Oleh karena itu dalam Islam ketika kita safar maka disyariatkan untuk mengangkat amir ketika kita safar bepergian maka disyaratkan untuk mengangkat di sana leadernya, pemimpinnya, siapa yang dijadikan rujukan. Dia nanti yang akan menentukan kita akan istirahat terlebih dahulu, kita akan berangkat, kita akan ke sana, kita akan ke sini. Hari ini kita acaranya demikian. Ada seorang pemimpin yang kita jadikan rujukan. Ya, dalam safar sekalipun, meskipun hanya tiga orang, meskipun hanya empat orang, maka kita disyaratkan untuk mengangkat adanya pemimpin. Supaya apa? Supaya masalahnya besar yang masing-masing tidak melakukan ya keinginannya sendiri. Ini maksudnya, apalagi dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri, tentunya di sana dibutuhkan seorang pemimpin yang akan menjaga jamaah tersebut. Beliau mengatakan, "Innahu la islama illa bi jama'atin walla la illa bi imarah." Islam tidak akan tegak kecuali dengan jamaah dan jamaah tidak akan tegak kecuali dengan kepemimpinan. Kemudian beliau melanjutkan, wala imarata illa bita'ah. Dan tidak ada kepemimpinan. Tidak akan manfaat kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Kepemimpinan atau adanya penguasa, adanya pemimpin, ini tidak ada tidak ada manfaatnya. Tidak ada faedahnya kalau kita tidak mentaati pemimpin tersebut. Baik, misalnya kita punya negara, punya negeri, kita sudah punya pemimpin. Tetapi kalau kita tidak mau mendengar pemimpin kita, demikian pula tidak mau mentaati pemimpin kita, maka ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu boleh mengatakan, وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَعَهُ Tidak akan manfaat kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Yaitu ketaatan kita kepada penguasa. Perhatikan, di sini disebutkan di awal Islam, Kemudian di akhir disebutkan apa? Ketaatan kita kepada penguasa. Berarti tegaknya Islam ini adalah hubungannya sangat erat sekali dengan ketaatan kita kepada siapa? Kepada penguasa dan juga pemimpin kita. Kalau kita ingin negeri kita tetap aman dan kita ingin tetap syiar-syiar Islam tetap tegak di negara kita, maka kita harus memperhatikan wasiat ini. Memperhatikan wasiat Allah dan juga Rasulnya. nya yaitu mendengar dan taat kepada penguasa, mendengar dan taat kepada pemerintah dan larangan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini kalau kita ingin tetap yang agama kita tegak di negeri kita, demikian pula kita ingin tetap dia mendapatkan keamanan dan kita tetap bisa melakukan urusan-urusan dunia kita. Maka ini kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada rakyat kita sendiri. Baik, ini adalah ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya beliau menukil ucapan seorang syair, yaitu tukang tukang syair. Beliau adalah Al-Afwah Al-Audi. Waqala Al-Afwah Al-Audi. Dan berkata Al-Afwah Al-Audi beliau adalah namanya Salah Ibn Amr. Nama beliau namanya adalah Salah Ibn Amr meninggal 50 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Artinya dia tidak menemukan bi'tahnya Rasulullah SAW. Tidak menemukan kenabian Nabi SAW. Dia menyebutkan di dalam syairnya. Dan syair ini meskipun diucapkan oleh seorang jahili, seorang yang musyrik, yang meninggal e, di dalam e, di alam jahiliyah, di zaman jahiliyah, tapi maknanya adalah makna yang benar maknanya adalah makna yang benar yang menunjukkan tentang pentingnya kita mendengar dan taat kepada penguasa. Apa yang diucapkan oleh Al-Afwah Al-Audi? Beliau mengatakan la yasrufun nasu fawdha la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu. Beliau mengatakan la yasrufun nasu fawdha la sarata lahum wala sarada idza juhaluhum sadu yang artinya manusia tidak akan baik dalam keadaan mereka ribut dalam keadaan mereka kacau balau la sarada lahum apabila mereka tidak memiliki sarah jadi maksud dengan sarah adalah pemimpin tidak akan tegak manusia tidak akan baik manusia apabila mereka tidak memiliki pemimpin mereka dalam keadaan fawdha dalam keadaan kacau balau wala sarada idza juhaluhum sadu dan tidak ada pemimpin apabila orang-orang jahil dari mereka sadu menjadi pemimpin ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya kepemimpinan di dalam sebuah negeri dan pentingnya kita mendengar dan taat kepada pemerintah kita dan juga penguasa kita ini adalah poin yang keempat yang ingin beliau sampaikan yang intinya mendengar dan taatnya kita kepada penguasa dan pemerintah kita manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri bukan kepada penguasa dan ini adalah bantahan kepada sebagian orang ya yang mereka mengatakan ya kita e, memberontak kepada penguasa dengan tujuan untuk ia menghinakan penguasa tersebut dengan tujuan untuk melawan penguasa tersebut ini pada hakikatnya adalah ta'tilun li masalihil ummah sebagaimana disebutkan oleh Syekh apa yang mereka lakukan, pemberontakan yang mereka lakukan, itu pada hakikatnya adalah menghilangkan maslahat umat. Pada hakikatnya adalah menghilangkan maslahat umat sebagaimana yang tadi kita sampaikan, baik maslahat yang berkaitan dengan dunia maupun maslahat yang berkaitan dengan dengan agama. Kemudian poin yang kelima, beliau mengatakan khamisan. Yang kelima di antara permasalahan-permasalahan yang penting di dalam babul imamah amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-sabri 'ala al-imam faqad yang kelima nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersabar atas penguasa faqala maka beliau mengatakan man kariha min amirihi syai'an falyasbir sebagaimana sabda beliau barang siapa yang membenci dari amirnya dari penguasanya sesuatu falyasbir maka adalah dia bersabar. Wa akhbaru an halil kharij alaih dan beliau mengabarkan tentang orang yang memberontak kepada penguasa. Faqal fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyatan. Kemudian beliau mengabarkan tentang keadaan orang yang memberontak kepada penguasa. Artinya dia tidak sabar. Nabi SAW memerintahkan bersabar Tetapi dia justru memberontak dan tidak bersabar dengan pemerintahnya Kemudian dia memberontak Maka Nabi mengatakan Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia Yang memberontak kepada sultan Yaitu kepada penguasa yang sah Shibran meskipun hanya satu jengkal Ini satu jengkal namanya Itu satu, yaitu dari ujung jari kelingking sampai uh, ujung jempol Ini namanya adalah satu shibran Barang siapa yang keluar atau memberontak kepada pemerintah yang sah meskipun hanya satu jengkal, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian dia meninggal dunia illa mata mitatan jahiliyah. Kecuali dia meninggal dunia dan sifat kematiannya adalah seperti matinya orang di zaman jahiliyah. Sifat kematiannya adalah seperti matinya orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Ini adalah sifat yang disifatkan oleh Nabi SAW kepada setiap orang yang memberontak kepada penguasa yang sah, membangkang kepada penguasa yang sah, meskipun hanya satu shiver, meskipun hanya satu jengkal. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya. Karena disifatkan oleh Nabi meninggal dalam keadaan seperti meninggalnya orang di zaman jahiliyah. Bagaimana zaman jahiliyah? Mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki pemimpin yang sah. Karena orang ini yaitu memberontak, dia telah mengeluarkan dirinya dari kepemimpinan. Melepaskan bayatnya, memisahkan diri dari kepemimpinan. Sehingga apabila dia meninggal dunia dan belum bertobat kepada Allah, maka meninggalnya seperti meninggalnya orang yang ada di zaman jahiliyah. Kemudian beliau mengatakan, Wa وَيَأْمُرْ دُعَاتُ الْفِتْنَةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ بِالْخُرُوجِ al amir. ويخبرون بأن في الصبر عليه الخذلان والهوان فليتخير المؤمن من يطيع ويصدق Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan du'atul fitnah yaitu sebagian dai fi hadzal asr di zaman sekarang kata beliau itu kata guru kami di sini Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili beliau mengatakan dan du'atul fitnah yaitu para dai-dai yang mengajak kepada fitnah yang mengajak kepada fitnah yaitu mengajak untuk memberontak kepada penguasa yang sah ya'mur mereka menyuruh untuk memberontak kepada al-amir yaitu meminta untuk menyuruh memerintah untuk memberontak kepada penguasa yang sah wa yukhbiruna fi'an bi anna fi as-sabri 'alaihi al-khudlan wal hawan Kemudian mereka mengabarkan kepada manusia, kepada umat bahwasanya bersabar berarti ini kehinaan bagi diri kita. Ini yang didengungkan dan diulang-ulang oleh para doa'atul fitnah. Yaitu para da'i yang mereka mengajak kepada pemberontakan. Mengulang-ulang subahat ini. Mengulang-ulang kerancuan ini. Mengatakan kita harus keluar kita harus memberontak kepada pemerintah, kita harus revolusi. Dan mereka mengatakan, kalau kita bersabar, berarti ini kita membiarkan kehinaan pada kita. Berarti kita ridho dengan kehinaan bagi umat Islam. Ini yang didengungkan oleh du'atul fitnah, para da'i yang mereka mengajak kepada fitnah. Mengajak kepada pemberontakan, mengajak untuk membangkan, membangkan kepada penguasa yang sah. Kemudian beliau mengatakan, فَلْيَتَخَيَّرْ الْمُؤْمِنِ Man yuti'u wa yusaddiq Maka adalah seorang beriman silakan dia mau memilih Siapa yang akan dia taati Dan siapa yang akan dia benarkan Apakah dia akan mentaati Rasulullah SAW Yang menyuruh kita untuk bersabar Atau dia akan mentaati Da'i-da'i fitnah tersebut Yang menyuruh kita Untuk memberontak kepada penguasa yang sah Maka adalah dia memilih Sesuai dengan keinginan dia mau membenarkan dan mengikuti Rasulullah SAW yang kita sudah beriman dengan beliau dan mengatakan bahasanya beliau adalah Rasulullah dan kita sudah bersahadat bahasanya beliau adalah seorang Rasulullah dan juga hambanya ataukah kita memilih dan mendahulukan ucapan da'i-da'i fitnah yang mereka mengajak dan memanas-manasi umat dengan pemberontakan memanasi mereka, membuat emosi mereka menyebutkan kerusakan-kerusakan atau aib-aib pemerintah di depan orang banyak. Mengatakan ini dan itu, mengabarkan bahwasanya akan demikian dan demikian padahal itu belum tentu terjadi. Dan belum tentu sumbernya benar. Dengan tujuan untuk mengajak manusia, mengajak masyarakat melakukan pembangkangan dan pemerintahkan kepada pemerintah pemerintah yang sahana yang akan kita benarkan. Maka seorang mukmin tentunya dia akan mendahulukan ucapan Allah dan juga Rasulnya daripada ucapan seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ya ucapan selain ucapan Allah dan rasulnya. Allah dan juga rasulnya. Kita diperintahkan untuk berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita mengikuti emosi kita dan juga mengikuti dai-dai fitnah yang mereka mengajak kepada kepada fitnah. Nah. Kemudian poin yang ke-6. Sadisan yang ke-6 kata beliau in qassara al-hakim fi ada'i haqqi ar-ra'iyyati fala yajuzu lahum at-taqsir fi ada'i haqqihi fala yajuzu lahum at-taqsir fi ada'i haqqihi 'alaihim fid dunya. Beliau mengatakan yang keenam, di antara permasalahan yang penting yang harus kita ketahui di dalam masalah kepemimpinan. Beliau mengatakan apabila penguasa melakukan taksir yaitu mereka menyia-nyiakan hak kita. Apabila penguasa menyia-nyiakan hak kita, kita sebagai rakyat punya hak. Baik masalah mungkin dunia kita, masalah harta kita dan lain-lain. Seandainya penguasa mereka menyia-nyiakan hak kita, artinya mendolimi kita. Fala yajuzu lahum at-taqsir fi ada'i haqqihi 'alaihim fid dunya. Meskipun mereka menyia-nyiakan hak kita, tetapi tidak boleh kita menyia-nyiakan hak mereka di dunia. Jadi maksud beliau jangan sampai kezaliman yang mereka lakukan kita balas dengan kezaliman. Atau mereka menyia-nyiakan hak kita kemudian kita balas dengan menyia-nyiakan hak mereka ini tidak boleh. Beliau mengatakan fala yajuz. Tidak boleh. Meskipun penguasa kita menyia-nyiakan hak kita atau sebagian hak kita, maka tidak boleh kita sebagai rakyat menyia-nyiakan hak penguasa di dunia. Maksudnya jangan sampai apa yang mereka lakukan yaitu menyia-nyiakan hak kita kemudian menjadikan kita membangkang dan juga memberontak kepada penguasa kita. Ini yang dimaksud. Wa amma yaumal qiyamah fakullu mas'ulin alwajibihi dan adapun pada hari kiamat maka masing-masing akan ditanya tentang kewajibannya kita sebagai rakyat akan ditanya tentang kewajiban kita apakah kita di dunia dahulu sebagai rakyat melaksanakan ya e, ketaatan kepada pemerintah kita atau tidak apakah kita mendengar dan taat kepada pemerintah kita atau tidak kita akan ditanya oleh Allah demikian pula pemimpin kita penguasa kita dia juga muslim, dia juga seorang hamba, kelak juga akan bertemu dengan Allah dan akan ditanya tentang amanat yang sudah dia yang sudah didebatkan kepada orang tersebut, kepada penguasa tersebut. Apakah dia melaksanakan amanat? Apakah dia melaksanakan atau menyampaikan hak-hak kepada rakyat atau tidak? Dia akan ditanya oleh Allah. Kalau dia menyanyiakan, maka kejelekannya kembali kepada dia sendiri. Kalau dia menyanyiakan hak kita sebagai rakyat Maka kejelekannya akan kembali kepada dia sendiri Akan ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jal Kita juga demikian Kalau kita menyanyiakan hak penguasa Maka kejelekannya, keburukannya akan kembali kepada kita sendiri Tapi kalau kita mendengar dan taat kepada penguasa Maka kebaikannya akan kembali kepada kita sendiri Jadi masing-masing akan ditanya oleh Allah tentang kewajibannya. Jangan sampai penyianyaan yang dilakukan oleh penguasa kemudian menjadikan kita ikut menyianyakan hak penguasa kita. Jangan sampai. Ya, itu adalah urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita juga kelak akan memiliki urusan tersendiri kepada kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan keadaan kita, apa yang kita lakukan di dunia kepada Allah Azza wa Jalla. Waqad ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam man sa'alah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawab orang yang bertanya kepada beliau. Apa yang tadi kita sebutkan yaitu bahwasanya penyia-nyiaan yang dilakukan oleh pemerintah jangan sampai menjadikan kita ikut menyia-nyiakan hak dia atau kita balas dengan menyia-nyiakan hak pemerintah jangan sampai. Dalilnya adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau menjawab ucapan seorang sahabat atau pertanyaan seorang sahabat, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat 'alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna?" Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu seandainya kami dikuasai oleh umara', kami dikuasai oleh penguasa-penguasa? yang sifatnya yasaluna haqqana haqqahum mereka meminta kepada kami hak mereka jadi kalau itu adalah hak mereka mereka minta segera untuk diserahkan kepada pemerintah wa yamnauna haqqana tetapi ketika itu berkaitan dengan hak kami mereka menahan tidak mau memberikan hak itu kepada kepada kami atau dengan kata lain ini adalah bentuk kezaliman apa yang kami lakukan fama ta'muruna apa yang engkau perintahkan kepada kami dalam keadaan demikian, dalam keadaan penguasa mendolimi hak kami. Fakal maka beliau mengatakan isma'u wa ati'u. Beliau mengatakan mendengarlah dan taatlah kalian. Ini ucapan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti yang diucapkan oleh doa atau fitnah yang mengajak untuk memberontak atau mengajak kepada revolusi dan seterusnya. Nabi mengatakan isma'u wa ati'u. Hendaklah kalian tetap mendengar dan hendaklah kalian tetap taat. Fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Maka sesungguhnya atas mereka apa yang telah dibebankan kepada mereka dan atas kalian apa yang telah dibebankan kepada kalian. Artinya masing-masing dari kalian baik rakyat maupun penguasa memiliki kewajiban dan masing-masing akan ditanya oleh Allah tentang kewajiban tersebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Pemimpin kita akan ditanya, kita juga rakyat akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Meskipun dia melakukan kezaliman, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun kita, maka kita tetap mendengar dan taat karena inilah yang diperintahkan oleh Allah dan dan Rasulnya. Hadis ini sahih sebagaimana sudah berlalu takhrijnya. Kemudian poin yang ketujuh. Sabian yang ketujuh. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an mukhalafatil hukami fi qaulih innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiru. Yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang pemerintah atau penguasa yang melakukan mukhalafah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya. Beliau mengabarkan innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Beliau mengatakan sesungguhnya kalian akan dikuasai oleh penguasa-penguasa fata'rifuna wa tunkirun. Fata'rifun. Kalian mengetahui. Artinya ada amalan-amalan mereka yang memang ma'ruf. Ada amalan-amalan mereka apa yang mereka lakukan memang ma'ruf dan dibenarkan di dalam syariat. Tetapi watungkirun, tetapi di sana ada amalan-amalan mereka yang kalian ingkari, yaitu yang mungkar, yang dilarang di dalam syariat. Artinya umara tersebut, mereka terkadang melakukan kemungkaran, terkadang melakukan perkara yang ma'ruf. Terkadang melakukan perkara yang benar, dia tidak bertentangan dengan syariat dan terkadang melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat. Ini sudah dikabarkan jauh-jauh oleh Nabi SAW. Akan ada penguasa-penguasa yang menguasai kita yang terkadang melakukan amalan yang benar dan pada kesempatan yang lain mereka melakukan amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian beliau mengatakan, Hafizullah, ثم أخبر عن مواقف الناس منها Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengabarkan tentang maukif manusia, yaitu sikap manusia ketika melihat kemungkaran penguasa. Jadi beliau mengabarkan akan ada penguasa yang melakukan pelanggaran, akan melakukan penyimpangan, mungkin melakukan korupsi atau melakukan mengeluarkan peraturan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan tentang sikap-sikap manusia ketika menghadapi kemungkaran penguasa. Faqala maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kariha faqad bari'a, wa ankara faqad salima, walaikin man radiya wa taba." Beliau mengatakan, maka barang siapa yang membenci, maka sungguh dia telah berlepas diri. Dan barang siapa yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat akan tetapi orang yang ridha dan dia mengikuti akan tetapi orang yang ridha dan dia mengikuti beliau mengatakan fa dzakara arba'ata mawaqif ma'a bayani ahkamiha maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini empat sikap manusia bersama penjelasan tentang hukumnya ada empat sikap yang di masyarakat di rakyat ketika mereka melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Disebutkan empat oleh Nabi SAW. Dan beliau menyebutkan hukumnya. Kalau demikian sikapnya, maka demikian. Kalau sikapnya demikian, maka demikian. Al-awwalu, sikap yang pertama, karihun bari'un. Sikap yang pertama adalah orang yang benci dengan kemaksiatan tersebut. Benci dengan apa? dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Bari'un, maka dia berlepas diri. Maksudnya apa? Wahuwa man karihal muqalafata biqalbihi wa'adiza anil inkari bilisanihi. Orang yang ini, yang termasuk golongan yang pertama, yaitu orang yang benci, maksudnya adalah orang yang membenci penyimpangan tersebut dengan hatinya. Membenci dengan apa ya? Dengan hatinya wa ajiza an anil ingkari bilisani dan dia tidak mampu untuk mengingkari dengan lisannya. Jadi ketika dia melihat kemungkaran, ada sebagian rakyat, ada sebagian manusia, ada sebagian penduduk yang mereka membenci dengan kemungkaran. Dia pemerintah melakukan kemaksiatan, melakukan sebuah penyimpangan, kemudian di dalam hatinya, karena dia tahu ini adalah kemungkaran, maka dia benci kemungkaran tersebut. Orang yang membenci dengan hatinya, dan dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka Nabi mengatakan faqad bari'a maka sungguh dia telah, telah berlepas diri. Maksudnya bagaimana berlepas diri? Fa huwa bari'un min fi'liha ma'dzurun fi adami inkariha fi dhahir. Maka dia orang tersebut yang mengingkari dengan hatinya dia telah berlepas, berlepas diri dari melakukan pekerjaan tersebut. Yaitu melakukan kemaksiatan tersebut. Dan dia ma'zur dan orang tersebut ma'zur yaitu dimaafkan ketika dia tidak bisa mengingkari dengan lisannya. Karena memang dia tidak mampu dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuannya. Yang dia mampu adalah mengingkari dengan hatinya. Di dalam hati kecilnya dia tahu ini adalah kemungkaran dan dia benci dan dia mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi dia tidak bisa mengucapkan dengan lisan. Ya, ada di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan fa'il lam yastati' fa bil lisani fa'il lam yastati' fa bi qalbihi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa'il lam yastati' fa bil lisani fa'il lam yastati' fa bi qalbihi barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka jalah dia rubah dengan tangannya kalau tidak mampu dengan lisan kalau tidak mampu maka dengan lisannya kalau tidak mampu maka dengan hatinya dan dia telah melakukan apa yang dia mampu yaitu mengingkari dengan hatinya. Man kariha faqad bari. Barang siapa yang membenci dengan hatinya, maka dia telah berlepas diri. Artinya dia tidak berdosa dan dia tidak akan diadab. Dan dia tidak akan diadab. Dia tidak berdosa karena dia sudah mengingkari sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula dia tidak akan diadab karena dia tidak ditulis sebagai orang yang berdosa. Ini adalah sikap manusia yang pertama. Yaitu mengingkari dengan hatinya dan dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya karena memang dia tidak mampu. Kemudian asani golongan yang kedua atau kelompok yang kedua ketika melihat penyimpangan penguasa adalah mungkirun salimun. Mungkirun salimun. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari, yaitu mengingkari dengan lisannya. Selain dengan hatinya, maka dia mengingkari dengan lisannya. salimun maka orang tersebut adalah orang yang salim yaitu orang yang selamat apa maksudnya selamat wa huwa man ankara al mukhalafata bihasabi istita'atihi ketika melihat penyimpangan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, mereka adalah mungkirun salimun. Mereka adalah mengingkari dan mereka adalah orang yang selamat. Siapa mereka? Mereka adalah wahwa man ankarul muqalafata bihasab istita'ah bihasab istita'atih. Dia adalah orang yang mengingkari kemungkaran, penyimpangan sesuai dengan kemampuannya. Di antaranya adalah dengan lisan misalnya atau dengan menulis sesuatu kepada penguasa, maka ini mengingkari kemungkaran dengan kemampuannya, bukan hanya dengan hatinya. Kalau yang pertama tadi mengingkari hanya dengan hatinya, maka dia selamat dan berlepas diri dari dosa. Dan dia melakukan sesuai dengan kemampuannya, yaitu mengingkari dengan hati. Kemudian yang kedua, dia mengingkari dengan lisannya. atau dengan tulisannya kepada penguasa. Wahwa salimun min fi'liha wa man taraka inkaraha. Fahwa salimun min fi'liha wa min tarki inkariha. Maka dia selamat dari mengerjakan kemaksiatan tersebut dan dari meninggalkan pengingkaran. Artinya dia selamat, yaitu dia tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Demikian pula dia selamat dari meninggalkan kemungkaran. Karena ha, kita diperintahkan untuk yang mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Dan orang yang meninggalkan pengingkaran, maka ini diharamkan. Oleh karena itu, orang yang e, mengingkari, mengingkari kemungkaran, ini hukumnya wajib. Yang mengingkari kemungkaran, ini hukumnya wajib. Tetapi sesuai dengan kemampuan minimal, seperti yang tadi disebutkan, yaitu dengan apa? Dengan hati. Wadhalika akabul iman. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Iman. dan mengingkari dengan hati ini termasuk pengingkaran terhadap kemungkaran. Jadi mengingkari kemungkaran bagi setiap muslim hukumnya adalah wajib tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terkadang dengan kekuasaan yang kita miliki, terkadang dengan lisan kita kalau kita tidak memiliki kekuasaan, kalau kita tidak memiliki kekuasaan dan tidak bisa mengingkari dengan lisan, maka minimal dan ini adalah yang paling rendah kita mengingkari dengan hati kita dan ini juga dinamakan dengan mengingkari kemungkaran dan perlu kita mengikuti aturan-aturan yang lain apabila kita ingin mengingkari dengan lisan maka kita juga harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan kita ingin mengingkari dengan lisan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk di antaranya yang pertama adalah lemah lembut kepada penguasa ketika kita berbicara. Karena di dalam sebuah ayat Allah SWT ketika memerintahkan Nabi Musa dan juga Harun untuk mendakwai seorang penguasa di zamannya, yaitu siapa? Fir'aun. Allah SWT mengatakan, Idhaba ila Fir'auna innahu ta'a. Fakuna lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha hendaklah kalian berdua pergi kepada Firaun sesungguhnya dia telah melampaui batas kemudian katakanlah kepadanya Lahu. katakanlah kepadanya qaulan layyinan ucapan yang layin ucapan yang lembut la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha semoga dia yatadhakkar semoga dia ingat atau semoga dia menjadi orang yang takut diperintahkan kita untuk berlemah lembut ketika berbicara dan juga menasihati penguasa diharapkan dengan kelemah lembutan kita dia mendapatkan petunjuk. Adapun setelah itu dia tidak menerima atau dia tidak mendapatkan petunjuk itu adalah di tangan Allah Azza Wajalla. Nabi Musa dan juga Nabi Harun sudah berusaha berlemah lembut kepada Fir'aun. Menegakkan hujah dan lemah lembut kepada Fir'aun. Tetapi Allah tidak menghendaki petunjuk bagi Fir'aun. Yang jelas Nabi Musa dan juga Nabi Harun sudah melaksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, menasehati penguasa dengan sir. Menasehati penguasa dengan sir, yaitu dengan rahasia. Bukan diumbar ya kejelekannya atau aib-aibnya kepada rakyat. Yang menasehati dia di di atas mimbar atau menasehati dia di atas podium. Maka ini bukan nasihat namanya. Ini namanya ingin menjelekkan. Kalau kita niatnya ikhlas, dan ingin supaya dia menjadi orang yang baik dan mendapatkan petunjuk, kita berusaha bagaimana melakukan cara yang dengannya dia mendapatkan petunjuk. Kemana dia tidak kecewa atau dia tidak merasa dihinakan. Dan petunjuk Nabi SAW ketika menasihati penguasa adalah dengan sir. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini adalah sahih. Beliau mengatakan, Man arada ayyan sahalidhi sultan, fala yubdi ala alaniyah وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه boleh mengatakan barang siapa yang ingin menasihati penguasa maka janganlah dia nampakkan di khalayak ramai hendaklah dia ambil tangannya dan hendaklah dia berkhulwat yaitu bersendirian dengan penguasa tersebut apabila diterima maka itu yang diharapkan dan apabila tidak diterima maka dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang seorang rakyat Jadi kalau ingin menasihati dengan lisan, maka dengan aturan yang sudah ditentukan oleh syariat ini. Kemudian yang ketiga, asal itu radin muakot. Yang ketiga, ada golongan yang mereka radin, yaitu mereka rela dengan kemaksiatan tersebut. Dia tidak ikut melakukan amalan kemaksiatan tersebut, tetapi dalam hatinya senang melihat kemaksiatan pemerintah, senang dengan kemaksiatan yang dilakukan, maka dia mu'afat, maka orang tersebut akan disiksa. Meskipun dia tidak ikut melakukan kemaksiatan, tetapi kalau dalam hatinya dia senang dengan kemaksiatan tersebut dan rida, maka dia juga mendapatkan dosanya. Wa huwa man radiya biha min ghairi ayyaf'ala, dan dia adalah orang yang rida dengan kemaksiatan meskipun tidak ikut melakukan, fa huwa mu'aqadun bir rida biha dunal fi'l, maka dia diadab karena keridhaan yang dia lakukan meskipun dia tidak ikut melakukan kemaksiatan tersebut. Kemudian yang keempat, yang keempat di antara e, kondisi manusia atau sikap manusia ketika melihat kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah. Mutabi'un athimun. Yang keempat adalah orang yang mutabi', yaitu orang yang mengikuti. Artinya pemerintah melakukan kemaksiatan, selain dia rida di dalam hatinya, dia juga mengikuti perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Wa huwa man taba'a dan itu adalah orang yang mengikuti maksiat tersebut. Wal mutaba'atu al mubalaghatu fil muwafaqah wa tastalzimu al muwafaqatu al muwafaqata fil qasd wal fi'l. Dan mutaba'ah mengikuti maksiat adalah berlebih-lebihan di dalam menyetujui dan ini mengharuskan menyetujui di dalam maksud maupun di dalam perbuatan. Jadi dia rida di dalam hatinya dan dia juga mengikuti perbuatan maksiat tersebut, ikut melakukan perbuatan maksiat tersebut fahuwa syarikun li fa'iliha fil qasdi wal fi'li wal itham, maka dia ikut bersama dengan orang yang melakukan baik di dalam maksudnya, di dalam pekerjaannya demikian pula di dalam dosanya. Jadi yang keempat ini lebih parah daripada yang ketiga. Karena yang ketiga ridho tetapi dia tidak ikut berbuat maksiat. Dia berdosa. Yang keempat dia ridho dan dia juga ikut melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, ini adalah empat sikap yang ada pada diri masyarakat atau pada rakyat ketika dia melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan ini semua disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Jadi yang selamat adalah dua golongan yang pertama. Adapun dua golongan yang kedua, dua golongan yang terakhir, maka ini mereka tidak selamat, bahkan mereka ikut mendapatkan dosanya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah Ta'ala a'lam, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita bertemu kembali pada hari Ahad. Yang besok hari Rabu sampai hari Sabtu libur. Kita mulai lagi hari Ahad. Ya, setiap minggu Eh, selama empat pekan ini hanya dari hari Ahad sampai hari Selasa dan tolong dikabarkan kepada yang lain yang besok libur sampai hari Sabtu. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.